zazpiak berroita zazpi arantxa bi puntu zero interneteko gora behera kaste guzi, sustiralero arantxa baganatzen dituzu, eta ze berri aldiuntan Twitterren. Futbola futbolak wow. sortzen duen lori hauri, zaleen amurrua, maitasuna, erra, be, geharan ez ditut inoiz <laughs> bera ulertu, eta berrietan aipatu dugun bezala, atzo Bilboko Atletik eta Spartako, eh, Moskuko Spartak taldearen arteko partidaren onduan, kanpoan istilu bortitzak zandira eta ertzain batek ere bihotzeko batukan duta hilda. Ola da, futbol talde batzuek badituzte haien segitzaileak, hori bakigu, ekipabakotxak baditu bere estilokoak, talde batzu ezagutuak dira hoiekin ekartzeko, haien ultranaziak ere, Moskuko Sparta hortarako ere ezagutua da eta Bilboko antifasistek ere egun manifestazio dienetxo bat egin zuten abisatzeko, haien etorrera ere salatzeko eta ebe naziak urbiltzekotan zirela eta ez zirela ongietorriak. Bera, atzo futbol partida bat zela eta bonan fan, eh, den bezala, emezala dendaguziak etxi, eskolatako aurrak fite sartu etxera eta karrikak gerla gune bilakatzen diraski fite, kakotzen artean gerla biztanda. Futbolaren izenean Hori dena, baloin batentzat, Baloina, absolutuki, nahi bat duzue, dekatlonen badira zer nahi eta merke genira. Xare sozialetan, beraz, biziki segitu izan da. Biziki, bainoa blok errango nuke, <laughs> mundu mailako Twitter joeretan, want you back today, eta Bilbao traulak ondoan ziren, uh, gehien gehienetan beraz, baina lehena beste traola batzen, arabiak ez, maleruski ez eta goizuntan, Twitter pistelakoan etzen besterik aipatzen ez tabaida luze horiek sare sozialetzen gelditzen ez diren horiek eta erreakzio politikoa ere ertzainaren eriotzarekin errentabilitate politikoa lortzen saiatzen hasi dira batzu eta bideoetan zer ikusten alden bekarrikako istiluak eh, bortitzak zaurituak eh, kolpeak emaiten golf pilotak harriak eta botila utxiak ere moskoko zaleak erabili dituztenak jotzeko beste dituztenaz, bideo bat agertzen da ere, errusiak zale batzu bandiera rosa kantuz ari, bo ez dut sartuko egia ezan, eh, ziren berdin kantatzerakoan e, tonu atzuten biziki e, Baina, bo, nazien presentzia masiboaren ondoan, errusiaren artean ere beste zale batzu badirelaren seinale tipia ere agertzen da. Bestalde, Puigdemont kasik atxilotu du polizia espainolak. Bai, informazio hori faltsua da, baina egiazkoa ere berdenboran. Gauza da, polizia espainolak zinez uste izan duela Carles Puigdemont bera atxilotu zuela baina ez da egiazko Puigdemont argazkian ikusten da Joakin Reyes. Humore gilea, el intermedio, telebista saioko sketch baten grabaketan, kanpoan. Deus berezia azkenean ohitura baita humore gileak politikariak imitatzea, baina norbaitek humore gilea ikusi eta egiazko Puigdemont zelakoan poliziari deitu eta sei polizia nazional agertu ziren. Puigdemont, belgikan da, momentuz. <laughs> Bai, bai. Eta kantu bat, ez dutana oraindik entzunarazi, dola atera aterazena, gure entzule maite eri ala ere entzunarazteko gugoa nuen. Bidea ikustea baino, ba, ikustea balio duenak, baina behintzat hemen txe, soinua, umore gile kantari raplari batek egin duen bideo laburra. nipping and nipping and nipping and nipping and nipping uh, ha votado lo siento Rajoy man uh, yo pensé cruces pa' mí niggas tres net independent independent independent independent independent independent eh, oh, eh Trap Musika oinarri, Franco Rest in Peace Welcome Refugees Haudira Itzak Motherfucker eh, Trap Musika eta milioi bat euro balio duen auto bat agertzen da bideoan astapenean, autotik norat da freisnet boteila bat eskuan gure Lori Money japlaria ha, de monten peruka batekin puz de deitzen da hemen, berezitasuna ala ere Puiz de Monei beltza dela eta egerran aski ongi abiantzako. Eta bururatzeko beharrezko den objektu inutila. Baita senditzen dut beharrezkoa duzula gainera garaiuntan Kristof, mhm. beraz, Special dedikus, erten emezala, burdiko bat, kusein bat, mm. lau patetan pausatua dena. Eh? Ola, bai. piskat gora emaiten dena, tipia da, zendako laupatia hemen, ebe bulegoaren gainean, siesta tipino baten egiteko egina da, bai. espresuki. Denentzat berdin da, eh? bazkal onduan ez da errez berriz lanean hastea, beraz hori pausatu bulego gainean, eta hop, nio bat. Bon, jana intzin, erez ez da errez funtsian eh, lanean hastea, eta behortarako ez dut momentuz objektu bikainik atsemana Mire, esker neri, neri pentsatuik. Deus etaz, bat.